делот од стихот кој што вели «Зошто дојде часот на неговиот суд». Значи, ова е дел од првата ангелска вест. Ова е дел од Евангелието. И што вели стихот? Ке дојде часот, или? Стихот вели, дојде часот на неговиот суд. Значи, додека се проповеда Евангелието, веќе е дошол часот на неговиот суд. Знаеме дека судот опфаќа три фази, меѓутоа во случајов станува збор за оваа прва фаза, или така наречен истражен суд, кој што се одвива доека Евангелијето се проповеда, или ние поточно знаеме дека тоа соодветствува со почетокот на чистењето на светилиштето, а според 8 глава Данилу, и она пророќство од 2300 денови ноќи од 9 глава на Даниел, или Данило, ние веќе живееме, длабоко сме навлезени, да кажам, во периодот на тој антитипичен Јом Кипур или чистење на светилиштето или на тој истражен суд. И како што велат зборовите на Елен Вајт, судот започнува со мртвите, а кога ќе премине на живите, тоа никој жив од нас не го знае. Значи, живееме токму во тоа време. Кога израелците во времето на Јом Кипур што правеле? Скокале, се радувале, се веселеле или? Не. Молеле, спостеле, ги смирувале своите души, за да не се случи да бидат изфрлени, вели, тамо од, од кампот израелски. А во денешниот случај да не бидат извршени од книгата на животот. Тоа е оно што се случува горе на небото, веќе колку ќе му дојдат од 1144 навака, рачунете 100 и кусур години, 160, 170, колку ќе му дојдат. Самата порека самиот стих, првата ангелска порека не е повикува да се врати малку назад, значи ќе зборуваме за таа прва фаза од судот или за истражниот суд, назад, уште во времето на создавањето, за да некои работи ни бидат појасни, че нема толку да зборуваме сега за 2300 денови ноки, веќе знаеме дека судот веќе е започнат. Ке зборуваме за самиот суд. Битие 2.7 не е првиот стик со кој што би отпочнале, не сметајки ги овие од откровение. Битие Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носалките и така човекот стана жива душа. Се поставува прашање, дали некоја сте го поставували ова прашање, што значи овој жив, а, здив на живот? Што е тоа што Господ, или Адам бил оформен од земниот прав и се дојака не го добил овој животен здив, бил неподвижен, несвесен, едноставно како да бил мртов. Не? Го добива животниот здив и станува жива душа и од моментот кога почнува да дише, да живее, што се случува? Значи, Адам и Ева се единствените кои што не се родиле по, на пат, по пат на кој што ние сме се родиле, биле создадени возрастни. Меѓутоа, од тој момент, од како биле создадени, почнува нивниот мозок да процесира информации од сите тие пет сетила што <clears throat> секој од нас ги има. Информациите ги добиваме преку петте сетила. И мозокот почнува да работи и да процесира, како налик на процесорот. Процесорот на компјутерот е всушност мозокот на компјутерот. И Адам почнува да го формира својот идентитет од тој миг. Е сега што се случува кога човекот ќе умре познатиот стих од книгата на проповедник 12.7, ќе ни каже недвосмислено дека се случува всушност обратниот процес. Проповедник 12.7. Последната значи, глава од проповедник, 12 глава, значи, 7 стих. И се врати правот во земјата, како што дојде од неа, А духот се врати при Бога кој го даде. Тој животен здив, овде е наречен дух, или ќе видиме понатаму што всушност опфаќа тој. Значи, еве сега кажавме, Адам почнува да работи, мозокот почнува да му работи, да процесира се, почнува да се оформува тој негов идентитет. Кога умрел Адам после 930 години, замислите си, кокаво колкав долг а, процес на процесирање тоа, на информации, на создавање тој негов идентитет. Што се случува сега со неговиот идентитет? Здивот отешел, што подразбира Библијата всушност под дух или тој жив, живот, значи животен здив, не е само енергија во прашање, многу повеќе. Што се случува со идентитетот на Адам? Имаме некуп стихови во Библијата кои што кажуваат дека некој горе се запишува. Сега во термините тогашни, пошто луѓето разбирале и имале а, книжни свитоци или книги, книги подосна, и тоа книжни свитоци, се вели дека некој таму запишува во книжните свитоци. Буквално секој момент од нашиот живот. Или во наш денешен термин, или можеме да кажеме дека Сето тоа е снимено на хард диск или не знам како како можеме да го, да ја опишеме таа технологија или што Господ ја има е. И всушност не, не ни знаеме во буквално што е тоа Господ, нели каков е и што е и што, со што располага. Али во тогашни термини е запишено дека во книжните свитоци се се запишало. Еве ќе отвориме неколку стикови ќе разгледаме. Второ Коринќаните 5:10. Второ послание до Коринќаните 5.10. Ке видите зашто почнавме од овде и зашто вака, на ваков начин. Второ послание до Коринќаните 5.10. Зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да прими според она што направил во своето тело било добро или зло. Како тоа, значи, факт е дека сите треба да се појавиме пред судот, и секој треба да добие според оно што го направил, било добро или зло. Кој го, го има? Кој ги има тие информации? Што се сме правили ние? Што правиме во текот на денот? Тоа некаде е запишано. Следен стих, Матеј 12 глава, Три шест и три седум. Овој стик не замисли зашто треба да внимаваме што се зборуваме и како зборуваме. Какви сме на јазик. 12 глава Мате 36 и 37. И ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето да ќе одговарат на судниот ден, зашто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. И делат, и сето она што го правиме, и зборовите, сето она што го изговараме, се се запишува. Се се снима, еве да кажем. Проповедник 12, е, Не, прво послание до Коринќаните 4.5, доволен овој. Прво послание до Коринќаните 4.5. Затоа не судите ништо пред време пред да дојде Господ, кој ќе го извади на виделина, на видело, скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата и тогаш секој ќе прими пофалба од Бога делата, зборовите, ама и не само тука, и не само тоа, туку и скриените намери, што јас сум имал намера да направам. Не сум го направил, ама сум имал намера, сум имал таква замисла. Дури и тоа се се запишува. Се се снима. Откровение 20.12. Овој стик повторно подосна ќе го разгледаме. И ги видов мртвите големи и мали како стојат пред престолот и се отворија книжните свитоци, еве ги, и друг книжен свиток се отвори книгата на животот и на мртвите беше судено според она што е запишено во книгите според нивните дела. Значи, еве, постојат книжни свитоци и еден друг книжен свиток кој што нарече книга на животот, на јагнето, А во оние други книжни свитоци, ако читате Дух на Пророќство или Големата борба, ќе видите дека спаѓаат книгата за спомен, кои што се запишени добрите дела, праведните дела, но и меѓутоа има една друга книга со и за сите човекови гревови. Буквално се, значи. Се е запишено или снимено, ќе кажеме пак со денешен јазик. <clears throat> Е сега, во книгата на животот, Што се запишува? Се запишуваат и имињата. Доека во предходните книжни светоци се запишани сите настани, се што сме помислиле, се што сме направиле, во книгата на животот се запишени и имињата. Еве, да речеме во истата 20 глава од Откровение, последниот стих вели и кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огнено езеро. Во Филипијаните можеме да читаме, четврта глава, трети стих. Еве, ќе отвориме Филипијаните четврта глава, трети стих. Стои вака. Да, да, те молам и тебе, верен другар, помага им, зашто заедно со мене се трудија во проповедањето на Евангелието, станува збор за Еводија, за Синтихија погоре, сестри, верни сестри во Христа, во проповедањето на Евангелието и со Клемент и со другите мои соработници, чии имења се во книгата на животот еве стикови, докази дека во книгата на животот се запишени имињата, а во оние други книжни свитоци и добрите дела, и лошите дела, и мислите, и помислите, и зборовите, буквално нема што нема запишено. Е сега, еден од фактите го спомнавме. Според 2 Коринјаните 5.10 видовме дека секој ќе излезе на судот. Без исклучок. Секој ќе се појави на судот. Втор факт околу судот, што се однесува до судот, е запишен во Данијел, или Данило, седмата глава, значи книгата на пророкот Данијел, седма глава, девет и десети стих, да видиме кај се случува, кај се одвива овој суд. Во нито една судница тука на земјата, туку горе на небото. 9 и 10. Гледав престолите беа поставени и прадревниот седна. За кого станува збор овде? Старецот или прадревниот? Отецот. Облеката му беше како снеке, значи опис негов. И вели таму во 10 стих, илјада илјади му служеа, 10 илјади по 10 илјади стоја пред него, судот седна, книжите свитоси се одвиткаа. Сличен речник, како предходно што читавме, овој стих укажува дека на тоа дека судот се одвива на небото. Пазите се, секој треба да излезе на судот, судот се одвива на небото, а од Откровение 14, 6 и 7 заклучивме дека првата фаза од судот веќе е во тек. Додека се проповеда Евангелието. Кај сме ние? Ние сме на земјата. Починатите се под земјата. Како тоа сите ќе се појават на судот? Е прашањето сега. И еден друг факт, во Матеј 16.27 стои вак, Матеј 16.27, исто битен факт. Зашто силно човечки ќе дојде во славата на својот татко со своите ангели и тогаш ќе му даде награда на секого според неговите дела. При неговото второ дајање ќе им даде награда на спасените, живот вечен. При неговото трето доаѓање ќе станат мртвите злобни или неправедни и тие ќе си го добијат пак своето според нивните дела. Значи, кога се добива наградата? Дори при второто и третото Христово доаѓање. А судот се одвива. Пазите сега, имаме еден момент тука. Сите треба да излеземе на судот. Ние сме живите овде на земјата, другите мртви се се по земјата. Како тоа ние излегуваме на судот? Како тоа? А, а судот е на небото. И па да се подсетиме, што предходно зборувавме. Што е тоа дух? Тој животен здив. Дали е тоа само некоја енергија, не знам, животна или... Или збор, кажавме дека секој од нас во текот на своето живење го пишува својот идентитет. И сето тоа се запишува горе. Имаме, значи, запис за нас горе. Денеска со оваа современа техника можеме многу полесно тоа да го сватиме. Ако сега да земеме да пуштиме се овде на преку прожектор, е, тоа ше проешки опушт. <laughs> Мислам, воопшто нема местото тука, него е, ајде. Или дори уште подалеко оди техниката денеска имате холограми. Пази, имате цели концерти, ќе излезе пеач, као да е тука, меѓу вас, се шета, вид на холограм. Ви изгледа како да е жив, Еве, Тоше Пуревски не е меѓу живите. Меѓутоа, ако го гледате на платно или било како, за вас на некој начин како да е жив. Односно, вие гледате некој миг од неговиот живот кога тој бил жив. И сега, каков, е, каков вид на тој запис е за нас горе, не знам, пак предпоставувам, може да предпоставиме според ова денешна наша технологија и она што ние сме го измислиле со 3 до 5 посто функционален мозок, па може да замислиме каква е технологијата горе. На некој начин, сите ке се појават горе на судот, не живи, ние живееме денеска овде, а може би веќе започнал судот врз живите, и не можеме да, да не испратат со ракета горе, па не знам, тамо некаде, па... <laughs> Мислам, не можеме да стигнеме до тоа место, за да се појавиме пред судот. Тука е на кој начин? Нашиот идентитет. Кога зборуваме за духот, само еден момент да спомнеме некои стихови. Ако отвориме во дела 7 глава 59 стих, ова е кога Стефан ќе биде каменуван и ќе издивне. Што е Светото Писмо? Дела 7.59. И фрлаа камење на Стефана, кој повикуваше велејки Господе Исусе, прими го мојот дух. Не вели прими го духот, ако тоа е само некоја енергија, туку прими го мојот дух. Ако читате тамо и тоа во ревидираниот превод е подобро преведено, при воскресението на Јаировата керка, стихот вели се врати неизиниот дух. Исус кога го испуштал духот, што вели? Оче, прими го мојот дух. Значи, Овие стихови укажуваат на тоа дека секој од нас има свој дух. Не е тоа само некоја животна енергија која што ја сите сме ја примиле. Не, туку духот нешто повеќе опфаќа. Слушате го сега цитатот од шестиот библиски коментар на 1093 страна. Тоа е коментар кој што Елен Вајд го дава врз прво Коринќаните 15 глава, кај што се зборува, знаете, за воскресението и за животот воопшто, смртта и така натаму. Слушнете го коментарот. Вели, нашиот личен идентитет, нашиот личен идентитет е сочуван при воскресението, иако не е истата материја каква што заминала во гробот. Знаете, кога мртвите ќе воскреснат во Христа, оние мртви, ќе воскреснат во обновени тела, во безсмртни тела, значи тоа не е таа иста материја како предходно кога умреле, меѓутоа идентитетот се чува, е сочуван и кога тие ќе воскреснат, што се случува им се враќа идентитетот. Вели чудесни се Божите дела, односно чудесните Божи дела се тајна за човекот. Духот, внимавајте, духот запирка карактерот на човекот. Многу е тоа. Духот, запрека карактерот на човекот, се враќа кај Бога. Ова е во случајот на смртта, Не? Се враќа кај Бога, за да таму биде сочуван. При воскресението, секој човек ќе си го добие својот карактер назад. Еве зашто велиме само карактерот ќе го однесеме на него. И ништо друго не е поважно од карактерот. Значи, тој дух не е само здив, тоа е нашиот идентитет, тоа е нашиот карактер. Умираме, Господ го сочува, или еве денеска живееме, се е запишено горе. Сите наши манири, навики, мани, греови и се буквално што правиме. Зачитаме да во Јов 12 глава. Овие стихови некојаш ме зачудувале малку, ама сега се појасни која ги разгледуваме во ваков контекст. Јован, а, Јов 19 глава. Книга на Јов 19 глава. 25 до 27. Јас знам добро, вели Јов, мојот избавител живее. Ови се зборови прекрасни, кои често пати знаеме да ги прочитаме и на за време на погреб. Јас знам, мојот избавител живе и тој во последно време ќе застане над земјата. А кога мојата кожа се раскине, тога знам, во своето тело ќе го видам Бога, јас ќе го гледам Него како свој, моите очи ќе го гледаат, а не некој друг. Што значи ова? Моите очи, јас во моје тело ќе го видам, а не некој друг. Значи, еве да се распаднам, јас со својот идентитет, јас ќе бидам тој што ќе го видам. Идентитетот се сочувува и после повторно се враќа со што карактерот. Значи како мртвите ќе излезат на судот? Еве читавме во Откровение, пак да се навратиме на тие стикови. Како ние ќе се појавиме на судот? Откровение 20 глава, 11 и 12 стих, да ги прочитаме повторно. И видов голем бел престол и оној кој седеше на него од чие лице побегнаа земјата и небото и не се најде место за нив. И ги видов мртвите големи и мали и како стојат пред престолот. и кога се однесува на судењето на мртвите неправедни, меѓутоа истиот е процес, стих кој што може да го земеме во случајов на мртвите праведни како ќе заминат и ќе биде испитан нивниот случај на судот. И се отворија книжните свитоци, и друг книжен свиток се отвори книгата на животот. И на мртвите им беше судено според оно што е запишано во книгите според нивните дела, според своите дела. Са интересен речникот овде, може некој ќе рече, е, па, па нели, кога умреш, одма заминуваш или во рајот или во пекол. Колко е бесмислено, значи, било да е праведниот, било да е, е поготово неправедниот, да сега го взимаш од пеколот, мора да се земе од пеколот и повторно да се однесе пред Господа и да му се суди, <laughs> кога тој е, прес, мислам, пресудено го е. Затоа што, кога ја добиваат наградата, пресудата, што читавме? При второто Христо дајање праведните, при третото останатите. Многу е бесмислено ако веруваме дека, како што веруваат мнозина, дека веднаш после смртта некој заминува или во пекло или во рај, или значи веќе му е пресудено. И наградата или казната ја добил. Видите, овде вели дека ќе им се суди според она што е запишено во книжните свитоци. Е сега да прашам, ако тие се живи, да речеме, живи настапуваат пред Господа, вземете, замислите се еден суд, како е целата таа судска постапка, што случува? Осудениот се брани, кажува своји искази, има свој бранител, има обвинител и така натаму. И тоа овде, никаде не гледаме дека има, има одбрана од страна на Туку се гледа во книжниот свиток што е запишен, односно се гледа, се прати, се е, тој снимен негов живот, идентитетот негов. Излегува пред Господа и според тоа си го добива заслуженото. Значи, 20 глава Откровение, 11 и 12 стих. Јас пак би го повторил овој цитат од шестиот библијски коментар. Значи, нашиот личен идентитет, идентитет е сочуван при воскресението, иеко не е истата материја каква што заминала во гробот. И вели после, духот запирка, карактерот на човекот се враќа кај Бога, за да таму биде сочуван при смртта. А при воскресението секој човек ќе си го добие својот карактер нас. Дори вела цитати од големата борба, било праведниот, било неправедниот. Во моментот кога ќе умре, ако тоа се случи да умре, е, да речеме на половина мисла, на половина збор, на половина реченица умре, знаеш што случува кој ќе воскресне? Продолжува токот на неговите мисли или неговиот говор. Да, значи буквално така е. Застанува тука пауза. Стискаме пауза на филмот, да кажеме, неговиот живот, и потоа пак стискаме, продолжува. Тоа е тоа, значи духот Оној животен здив не е само животен здив, туку е целиот наш идентитет, нашиот карактер, во суштост. Е сега, излегуваме пред судот, нашиот идентитет. Со што ќе се спореди нашиот живот? Со што се споредува? Со едно нешто. Со моралниот закон. значи ќе бидеме судени, како што вели Јаков, според законот на слободата. Што правиме кога римјаните трета глава е, што вели? Каква е нашата состојба како грешници? Римјаните трета глава. Сега, сега го гледаме оној аспект, зошто, ако сите овие работи ги наброивме, како тоа сега судот спаѓа во радосната вест, затоа што тоа е дел од Евангелието. Читаме првата ангелска вест, со силен глас, ангелот го проповеда Евангелието и меѓу другото, дојде часот на неговиот суд како тоа судот е радосна вест. Че реков Римјаните трета глава, 10 стих, што вели? Како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден. 19 стих, А знаеме дека се што вели законот им го зборува на оние кои се под законот, за да занеми секоја уста, за да биде целиот свет звиновен пред Бога. И 23 стих, што вели? Зошто сите сгреши им недостасува Божијата правда, односно слава. Што правиме тоа? А, Римјаните 6.23 пак вели уште дека и плата за гревот е смрт. И како тоа ние излегуваме пред судот? Кога сите ние сме грешници, ние уста не може да отвориме тоа. Во наша одбрана. А во Захарија трета глава го имаме обвинителот од друга страна, Захарија трета глава е оној она добра умова слика што ни дава Захарија за тоа како би изгледа, еве, изгледа судот. Потоа им го покажа Исус велесвештеникот кој стоеше првиот стих пред Господовиот ангел и сатаната што му стоеше одесно за да го обвинува. И сатаната има силни аргументи. Значи, Само во случај, ако ние во Христа излеземе пред судот, тоа е за нас радостна вест. Христос е нашиот адвокат, нашиот застапник, оно што не брани. Само во Христа тој момент е радостна вест. Ако не е така, тоа тогаш немаме никаква одбрана. одбрана. Ние ќе бидеме осудени на света вечност и ќе завршиме во огнот. Значи, дали сум јас во Христе е прашањето и за тоа веќе често пати, неколку пати сме зборували, меѓутоа да повториме неколку стиха. Јован 15 глава. <clears throat> Лозата и прачките, може би најубавиот опис овде ни го дава Христос. Јован 15 глава од 5 до 7. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод. Зашто без мене не може да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде фрлен надвор, како прачката која што е исушена, ги собират и ги фрлаат во оган и ги горат. Две опции. Ако сме во Христа, даваме многу плот овде, вели, односно, ете ви го и спасението. Мегутоа, ако не сме во Христа, тогаш се знае кај е крајот. Филипјаните трета глава, што значи тоа? да бидеме во Христа. 8 <clears throat> и 9. Павле Предконов се фали нели во овие стихови колку добар фарисеј бил. За да подосна кога го сретнал Христа, каже дека се сметам за ѓубре, едноставно за безвредно. И вели во 8 стих Во суште, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа и да се најдам во Него, мајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа. Правдата од Бога врз основа на верата. Само вака можеме да бидеме во Христа оправдани по вера, според заслугите на нашиот Спасител Христос. Кога ние би испаднали со своја правда, ние своја правда немаме. Видовме кои сме и што сме. Грешници. И римјаните осма глава, први стих, што не велише овој стих? И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и кои што одат, односно живеат не по телото, туку по духот. Нема осудување. Ние во некоја известна смисла, ако сме во Христа, не ни излегуваме на судот, така кажано. Или, рековме, се одвива чистењето на светелиштето, небесното. Во овие мигови дојка ние живееме. И сега таму се чисти или едно или друго, се бриши или едно или друго. Или се бришат нашите гревови, доколку ние сме во Христа, доколку ние сме се покајале, доколку ние сме го признале за свој спастил, доколку сме му предадени, се бришат нашите гревови, а останува нашето име во книгата на животот. Или, спротивно, ако нашите гревови не се покриени со неговата крв, тогаш се брише нашето име од книгата на животот. Во моментот се чисти светињата, горе на небото. Ако сме ние во Христа, тогаш нема осудување за нас. Зато што Христос излегува во наше име пред Отецот. И вели, правеше што правеше, тоа, тој е едно со мене, Тој нема своја правда, тоа јас го покрив со својата правда. Или Јован 5.24, да го прочитаме. Овие стикови ги разгледувавме од неодамна, односно од, одамна <laughs> беше тоа уште лани. Јован 5.24 Вистина, вистина велам, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смрт во живот. Нема осудување за таквите. Ете зашто судот, доаѓањето на часот на неговиот суд, Не треба воопшто да биде страшно за нас, туку треба да биде радосна вест. До да спаѓа во радосната вест, во склопот на Евангелието. Тоа значи дека крајот е близу, ќе се очисти светелиштето и Господ конечно ќе стави точка на гревот на беззаконието. На крајот ќе завршиме со прво слонијаните четврта глава. Каде што е опишано Христовото второ дајање и што се случува со оние што се во Христа. Само тие, прочем, ќе можат да бидат живи кога Христос ќе дојде. Зошто 15 стих, значи прво Солуњаните 4 глава од 15 стих. Зошто ова ви го кажувам преку словото на Господа дека ние кои живееме и остануваме до Господовото доаѓање. Дај Боже да останеме, јас верувам дека сме таа генерација која што ќе останеме до Господовото доаѓање. Нема да отидеме пред оние кои умреле, ама кои кои умреле? Зошто самиот Господ на заповед, при глас на архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа. Стихот јасно кажува, мртвите во Христа ќе воскреснат прво, потоа ние живите кои останавме, а ќе останат повторно оние кои што се во Христа, останатите ќе бидат уништени со Христовото доаѓање, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците во воздух, во пресрет на Господа и така за секојаш ќе бидеме со Господа. И вели, утешувајте се еден со друг со овие зборови. Оно што за нас е битно е да бидеме во Христа. Факт е дека истражниот суд се одвива, ние живееме во тоа време. Таа прва фаза од судот е за време на проповедање на Евангелијето. И дури потоа Христос доаѓа. Откровение 14 глава од 6 до 12 се трите ангелски вести и се проповеда. А потоа во 14 стих од истата глава Исус доаѓа. Значи, тоа се случува пред второто доаѓање, тоа ни е јасно, тоа се случува во наше време, судот се одвива на небото, видовме како, на кој начин ние сите ќе се најдеме на судот, и мртвите, и ние живите, но оно што е најбитно е да бидеме во Христа. Иако се случи, може би, да ете, на некој начин заминеме од живите, да умреме, ако умреме во Христа да умреме. Нека му е слава на Бога. Амин.